Hrvatski radio, obrazovni program. Godina je 1946. Od početka te godine snage Kuomintanga nacionalne stranke predvođene generalom i predsjednikom Čanka Šekom potiskuju komunističke snage predvođene Mao Tse-tungom. Porezom carskog Japana u drugom svjetskom ratu Kina se oslobodila opasnog i okrutnog protivnika i sada su se strane koje su od 1927. godine bile u stanju rata mogle konačno obračunati. Iako je komunistička crvena armija promijenila ime u Narodno oslobodilačka vojska, činilo se da ta reorganizacija nije donijela ništa. Komintanške snage ustrajno su potiskivale komunističke snage. U Manđuriji narodno-slobodilačka vojska zadržala je od većih gradova samo Harbin, koji se održao samo zbog toga što se nalazio na granici Kine i Sovjetskog saveza. Na istoku Kine komunističke snage protjerane su iz sjevernog Jiangsua, jednog od glavnih komunističkih uporišta smještenog sjeverno od Buhana. Situacija u pograničnim područjima pokrajina Shanxi, Hebei, Shandong i Henan također je bila teška za komuniste. Chang je smatrao da se s ovim uspjesima treba i pohvaliti. Philip Short u biografiji Mao Tse Tunga piše. Do prosinca 1946. Chang je bio dovoljno siguran da kaže američkom državnom tajniku Georgeu Marshallu da će do sljedeće jeseni biti neutralizirana komunistička vojna prijetnja. Tu je procjenu ponovio uz fanfare nakon pada Janana. Changova strategija bila je da ponovno zauzme glavne gradove i željezničke linije sjeverno od Yangcea. i tek nakon što te baze budu osigurane krene u seoska područja kako bi okupirao pokrajinske gradove, na koncu koristeći i miliciju koju su podigli zemljoposjednici kako bi se osigurala i kontrola sela. Problem sa ovom strategijom bio je taj da je Chang uradio upravo ono što je Mao htio. Te 1946. godine Mao je imao 53 godine. Godine 1927. on je s malenom skupinom komunista otišao u provinciju Hunan i tamo stvorio prvu bazu. Do trenutka kada je Čanka i Šek počeo naslučivati pobjedu u građanskom ratu, Mao je već postao iskusni gerilski vojskovođa. Ono što je Čang smatrao da je put prema pobjedi zapravo je bila zamka koju je postavio Mao – svi ti pokreti čangovih trupa samo su ih izlagali napadima narodno-slobodilačke vojske, koja je izbjegavala svaki sukob u kojemu je mogla biti pobjeđena. Kada je ulazila u sukob, on je morao završiti potpunom pobjedom. Philip Short donosi ovaj mao opis borbi iz 1946. Kada bismo okružili jedan od neprijateljskih odreda, brigadu ili pukovniju, nismo pokušavali izbrisati sve neprijatelje u okruženju i tako sebe podijeliti, što bi nam onemogućilo da postignemo rezultat. Umjesto toga koncentrirali smo snage najmanje tri puta jače nego one od neprijatelja, okupili bismo i glavninu našega topništva, odabrali jedno ili dva slaba mjesta u neprijateljskim položajima i napali ih snažno i sigurni u našu pobjedu. Kada bismo zbrisali jednu pukovniju, neprijatelj bi imao jednu pukovniju manje. Kada bismo zbrisali jednu brigadu, neprijatelj bi imao jednu brigadu manje. Koristeći tu metodu mi ćemo pobijediti. Ako tako ne radimo, izgubit ćemo. Takvom strategijom do veljače 1947. Narodno oslobodilačka vojska izbacila iz stroja više od 50 brigada Kuomintanga, koji je tada imao 218 borbenih brigada. Sve se više i više vojnika Kuomintanga predavalo. Kada bi se predali, oni su odmah uvršteni u redove komunističkih trupa. Mao je i glavninu trupa i partijskog rukovodstva podijelio u dvije skupine. Jedno je predvodio on i ona je ostala u Šansiju drugu je predvodio Liu Shaoqi i ona je bila smještena u području Jinchaji, udaljenom oko 400 km od Maove skupine. Način na koji je Mao vodio svoju skupinu opisuje Sidney Rittenberg, američki novinar i sinolog koji je pratio Maova na tom pohodu. Mao je sa suparnikom igrao zluradu igru mačke i miša. Namjerno je objavljivao svoje pokrete i pazio da nikad ne bude više od jednog dana marša udaljen od Kuomintanga. Znao je da će nacionalistički zapovjednik Hu Zongnan postati Changov heroj ako uhvati komunističkog vođu. Imao je igrao na tu kartu što je više mogao. Na svakom taborištu čekao bi dok mu izviđači ne bi donijeli vijesti da je neprijatelj na samo sat marša. Onda bi metodično odjenuo kaput, zajahao konja i poveo svoju malenu kolonu niz put. Onda kada bi kuomintanške trupe bile iscrpljene i kada bi im postalo dosta toga pohoda, Peng Dehuai odabrao bi najranjivije mjesto i poslao svoje ljude na njih. Kada je 1927. počeo otvoreni sukob između kineske komunističke partije i Kuomintanga, Mao je s malenom skupinom otišao u planine Jingang na jug Kine, na granicu provincija Jiangxi i Hunan. Tamo je od lokalnih seljaka čuo priču o legendarnom razbojničkom vođi zvanom Stari Gluhi Džu, koji se borio uz ovo geslo. Sve što trebaš znati o ratovanju je sto da moraš kružiti. Svojim borcima Mao će u planinama Džingang reći da je pouka ove priče da se čuva glavnine neprijatelja, da ga se vuče za nos i da kada je neprijatelj najzbunjeniji i dezorientiran, kada je najslabiji, onda ga tek treba napasti. 20 godina nakon Džinganga, taj će način ratovanja svom generalu Peng Dehuayu Mao pisati riječima. Strategija trošenja. Do kraja 1947. Mao je mogao objaviti da je 640 tisuća pripadnika vojske Kuomintanga ubijeno ili ranjeno, a predalo ih se više od milijun. Do početka proljeća 1948. većina Manđurije bila je u rukama trupa koje je predvodio jedan od Maovih generala, Lin Biao. Na jugu komunističke trupe zauzele su većinu Shansija i Hebeija, cijeli Shandong i dijelove Henana i Anhuija. U travnju komunističke trupe zauzele su Janan, nekada važno mjesto za početak komunističke revolucije. Mao je počeo računati kada bi se trupe Kuomintanga mogle rasuti. U ožujku 1948. predvidio je da bi se to moglo dogoditi do sredine 51. Krajem 1948. revidirao je procjenu. Kraj Kuomintanga mogao bi se dogoditi u jesen sljedeće godine. Brzina raspada Kuomintanga iznenadila je čak i Maoa. Philip Short piše. Jedan od čimbenika bilo je propadanje kvalitete vojski Kuomintanga, koje je uslijedilo nakon ulaska Sjedinjenih američkih država u rat na Pacifiku. Nacionalistički generali izgubili su interes za tjeranje Japanaca, misleći da će prije ili poslije njihovi saveznici to učiniti za njih. Riječima jednog kineskog zapojednika, naše trupe postale su meke i brinule su se samo o užicima. Nedostajao im je borbeni duh i nije bilo volje za žrtvovanjem. Nesposobni generali samo su pogoršali stvar. Američki zapovjednik u Kini general Wedemeyer, nazvao je Čangov časnički zbor nesposobnim, neuvježbanim, sitničavim i potpuno neučinkovitim. Generalisimus Chang sam je dodao, moram svake noći lijegati pitajući se kakve lude stvari oni mogu učiniti. Tako su glupi da morate zamisliti sve što mogu krivo učiniti i onda ih na to upozoriti. Pored toga Kuomintang je imao groznu obavještajnu službu, komunisti su imali izvrsnu. General Liu Fei, pomoćnik načelnika glavnog stožera Kuomintanga, bio špijun komunističke partije. To je bio i načelnik odbora za ratno planiranje glavnog stožera general Guo Rugui. Pred kraj građanskog rata narodno-slobodilačka vojska znala je za svaki pokret Kuomintanga. Postojao je još jedan važan čimbenik urušavanja vojne moći Kuomintanga. O njemu ovako piše Philip Short. Moral ili njegov nedostatak bio je jednako važan. U Čangovu se vojsku novačilo. Skupine za prisilno novačenje odlazile su u sela i odvlačile ljude s polja, ostavljajući njihove obitelji da gladuju. U središtima za novačenje u kojima su ti vojnici trebali dobiti temeljnu obuku, oni su držani pod stražom. Na nekim mjestima, čak i usred zime, oduzeta im je odjeća kako bi ih se spriječilo u bijegu. Siroti su spavali goli, izvijestio je američki promatrač. Nekih 40 do 50 zbijeni zajedno u prostoru otprilike 3-5 metara. Narednik nam je rekao da se tako zbijeni bolje griju i spavaju. Nakon što su unovačeni marširali su svezani užetom, poput zatvorenika, stotinama kilometara do svojih jedinica na fronti. Često nisu imali hrane ni vode, jer su u njihovo sljedovanje ukrali korumpirani časnici. Jedne godine skoro pola od 1,67 milijuna novih novaka stradalo je ili dezertiralo prije nego što su došli do svojih jedinica. Kada su i preživjeli došli na frontu, mnogi su iskoristili prvu prigodu za bijeg. Za razliku od Kuomintanga, Mao i njegovi generali znali su kako postupati s golemim seljačkim masama koje su služile u njihovoj vojsci ili bili simpatizeri revolucije. Slično su postupali i u gradovima. I polako se ostvarivala mala procjena o vremenu kolapsa Kuomintanga. U jesen 1948. narodno oslobodilačka vojska pokrenula se u zadnji veliki udar. Na vrhuncu pohoda komunističke snage imale su i do milijun vojnika na ključnim dijelovima ratišta. Tri su velike skupine narodno oslobodilačke vojske vođene od najboljih zapovjednika poput Deng Xiaopinga, Lina Biao, Liu Shaoqia i Zhu Dea krenule u konačno uništenje Kuomintanga. Nalet je trajao mjesecima i bio je neumoljiv i nezaustavljiv i u jesen 1949. dogodilo se ono što se smatralo potpuno nezamislivim. Jonathan Spence piše. Poslije podne 1. listopada 1949. Mao se popeo na vrata nebeskog mira, koja su gledala na trg Tiananmen u Pekingu i okružen vodstvom komunističke partije i njezinim saveznicima formalno objavio stvaranje Narodne republike Kine. Deset dana ranije na sastanku na kojem je odobren novi ustav, Peking, stara prijestolnica dinastija Ming i Qing, određen za glavni grad i mao proglašen za državnog poglavara, on je objavio. Kineski narod koji čini četvrtinu čovječanstva sada je ustao. Kinezi su oduvijek bili velika, hrabra i poduzetna nacija. Tek u modernim vremenima oni su zaostali. Danas mi smo zbili redove i porazili domaće i strane agresore. Naša nacija više nikada neće biti podvrgnuta uvredama i poniženju. O čovjeku koji je tako proglasio stvaranje Narodne republike Kine bit će riječi u sljedeće tri emisije povijesti četvrtkom. Naša je sugovornica Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog lista Delo s dalekog istoka. Svi maovi biografi su nastojali naći, ili gotovo svi su nastojali naći što je se to dogodilo u malom ranom djetinstvu, što je promijenilo njegovu ličnost ili čak izazvalo nekakve poremjećaj ličnosti koji bi potom bio ugrađen u tumačenje što se, zašto se događalo ono što se događalo u vrijeme maove vlasti u Narodnoj Republici Kini. Međutim, on je naprosto bio očito vrlo nadareno i inteligentno dijete, vrlo buntovnog duha i posmatrajući prije svega svojega oca koji je oženjen s 15 godina svojom ženom i to je bio običaj u Kini da se dječaci naravno po dogovoru sa obiteljima jedne i druge strane žene e, starijim ženama. Njega žene već sa 12 ugovaraju ženitbu i sa 14 je on već oženjen i to je prvi, jedan od prvih ozbiljnih pobuna koju on čini je razvrgavanje tog braka koji nije želio. On je bio, bio vrlo blizak majci, koja je dakako kao i većina žena u tadašnjoj Kini bila daleko podređena i posebno ocu koji je bio veoma sklon tome da disciplinira sve, da li je imao, imao fizičkih kazni ili ne, to je sad upitno, ima svakojakih tumačenja. U svakom slučaju imao je osjećaj uvijek biti sklon onima koji su obespravljeni. Međutim, naprosto je nemirna duha bježao i iz škole, odnosno nije toliko bježao koliko nije bio zadovoljan onim što je dobivao u školama od osnovne pa nadalje. I vrlo je često bio vraćan doma kako bi se onda privatno obrazovao uz mentore i dakako po konfucijanskim kanonima. E sada, to konfucijanstvo koje je u obilju primao kao dijete i cijelo zapravo vrijeme svojega školovanja, e, Mao Tse Tungu bila neka vrsta strukture svijesti protiv koje se i on sam vrlo brzo počeo buniti. I on je, kao što znamo, kasnije imao cijeli taj pokret protiv Konfucija, zabranjivao Konfucijeve spise spise, ispaljivao Konfucijeve knjige u Kini sredinom 20. stoljeća. Međutim, on je puno češće u cijeloj svojoj karijeri, o cijelom, u cijelom svom životu citirao Konfucija nego Marksa ili Engelsa. Tako da je to što je taj njegov bunt svejedno nije iskorijenio iz njegove svijesti tu konfucijansku strukturu. A konfucijanska struktura je zahtjevala da se štuju preci, pa naravno prije svega otac, što je njemu dosta teško padalo, posebno zato što je otac od njega imao određene očekivanja, htio je da se on školuje i da postane ekonom tog malenog imanja. Malo je mijenjao. Išao je u policijsku školu, išao je u vojnu, išao je što studirati razne, razne zanimanja što mu ništa nije bilo dovoljno interesantno i tako, tako nemirnoga duha je zapravo na koncu završio tu pedagošku akademiju koja mu je služila isto tako prvenstveno kao izvor novih ideja što su dolazile od intelektualaca koji su se na početku 20. stoljeća, ali bolje reći nakon pada carstva počeli organizirati, dizati i e, raditi te nove pokrete, pokrete nove kine. Mao Tse-tung rođen je 26. prosinca 1893. godine u selu Shaoshan u provinciji Hunan. Mao otac vremenom je od siromašnog seljaka postao bogat i prodavao je više križe. Za oca obrazovanje imalo je smisla samo ako je koristilo obiteljskom poslu, ako je na primjer pomagalo u vođenju računa. Mao je s osam godina krenuo u školu u svom selu gdje je počeo dobivati osnovnu poduku u Wujingu ili konfucijanskim klasicima. S 13 godina otac ga je prisilio da radi na farmi. Tada se on prvi puta ozbiljno sukobio s ocem. Sukob s roditeljima pojačan je kada su pokušali malogjetnog Maova oženiti, on taj brak nikada nije priznao. Mao je napustio farmu i oca i otišao na školovanje prvo u susjedni okrug, a onda i u Changsha, glavni grad provincije Hunan. Svake godine Mao je postajao sve buntovniji i nemirniji. Jonathan Spence u njegovoj biografiji piše. Među eklektičnom mješavinom stvari koje je tada Mao čitao bio je i pamflet o komadanju Kine, koji je pokrivao takve teme poput japanske kolonizacije Tajvana i Koreje, francuskog osvajanja Indokine i britanskog gospodstva nad Burmom. Desetljećima kasnije Mao se sjećao uvodne rečenice. Avaj i Kina će biti pokorena i pripisao je tom pamfletu zaslugu za početak njegove političke svijesti. Drugi incident, puno bliži njegovom domu, proširio je raspon njegovih političkih osjećaja. Niz loših žetvi u Hunanu doveo je do izbijanja gladi i neki očajni Hunanci osnovali su skupinu pod sloganom Jedi rižu bez naknade i oduzeli su rižu od bogatih seljaka. Među pošiljkama koje su zaplijenili bila je i ona koju je Mao Votac slao u pokrajinski grad Xiangtan. Mao se kasnije sjetio podvojenosti koju je u njemu izazvao taj sukob između obiteljskih obveza i društvenog očaja. Nije mogao suosjećati s ocem, koji je usprkos gladi koja je vladala nastavio izvoziti rižu sa svoje farme u Šaošanu na veće tržnice u gradu, niti je mogao odobravati nasilje onih koji su oduzimali vlasništvo drugih. Ta se podvojenost neće dugo zadržati kod Maoa. Sve je više čitao, sve više dijela prevedena sa stranih jezika. Mijenjao je i škole i učitelje. Kako je vrijeme prolazilo, suočavao se sve više i više s očajem koji je vladao u Kini. Jonathan Spence piše. Neki od incidenata oštro su otkrili razinu dvoličnosti koju je vlast koristila kako bi se održala. U Changshau, na primjer, pobunjenicima je prvo ponuđena opća amnestija ako se raspuste, samo da bi kasnije bili uhapšeni i glavi im bile odrubljene. Njihove glave izložene su na stupovima kao upozorenja budućim pobunjenicima. U Maovom selu Shaoshanu skupina seljaka protestirala je protiv presude koju je protiv njih izrekao zemljoposjednik. Oni su bili diskreditirani tako što je zemljoposjednik širio potpuno izmišljene glasine da su žrtvovali dijete kako bi ostvarili svoje ciljeve. Njihov je vođa također uhapšen i odrubljena mu je glava. Na sve je to došla 1911. godina, jedna od ključnih u kineskoj povijesti. Carstvo za koje se činilo da je oduvijek tu, nestaće u toj godini. Ono što se dogodilo od 1911. godine u Kini se zove Shinhai, revolucija Shinhai, kojom je svrgnuto carstvo. I taj moment kada se zapravo ne samo budi republikanski pokret, republikanski pokret je postojao i prije nego kada on dolazi konačno do realizacije, je na malo ostavio duboki dojam. Da li je on istjeran iz vojske ili je samo tišao je isto tako upitno, ali nije ni bitno. On nije bio čovjek koji bi se mogao podrediti vojnoj i vojničkoj disciplini. Međutim, onda počinje dolaziti u kontakt sa tvorcima Prve Kineske republike koja nastaje 1912. godine i te ideje koju donose, a to su velikim dijelom bili kineski intelektualci koji su dolazili izvana, su njega silno inspirirala. Vrlo je oduševljen bio Sunja Cenom, koji je praktično osnivač e, Kuomintanga i Prve Kineske republike i vrlo nadahnuto zapravo čitanje njegova dijela, e, njegovu teoriju o tri posvećenja narodu, o nacionalizmu, vladavini naroda i dobrobiti za narod. Tako da su zapravo to ideje republikanske koje njega najprije nadahnju. Istodobno, međutim, on se inspirira i prvim E, anarhističkim idejama. Dakle, onog trenutka kada dolazi republika koja od samog početka ne štima baš kako, se, kako je to zamišljeno da će, sa svim tim dva koraka naprijed, tri koraka unatrag, sa obnovom carstva i Jenšakaja koji se proglašava novim carem, zapravo malo se više ide u smjeru anarhizma. I zapravo se je njegova ideja velikim dijelom vremena prije nego što je osnovana komunistička partija prije nego što je on pristupio i se vrtilo više oko anarhizma nego oko bilo kakvog komunizma koji on u biti u to vrijeme još nije ni spoznao. godine 1918. Mao je diplomirao na prvoj provincijskoj školi u Changshao. Bio je star 24 godine. Iako je ta škola formalno bila ispod razine visokog obrazovanja, Mao je u njoj dobio visoko obrazovanje u kineskoj povijesti, književnosti i filozofiji, ali i u zapadnim dijelima. Mao je tada već počeo čitati isključivo prijevode zapadnih autora poput Adama Smitha, Charlesa Darwina, te dijela o zapadnoj povijesti i zemljopisu. Nakon završetka studija Mao je dobio ponudu da ode na studiju u zapadnoj Evropi Europu. On je odlučio ostati u Kini. Godine 1911. on će po prvi puta u 25. godini izaći iz rodne provincije Hunan. Njegov omiljeni učitelj Yang Chengji dobio je posao predavača na sveučilištu u Pekingu i Mao je ponudio posao u sveučilišnoj knjižnici. Dolaskom u Peking, Mao se našao u središtu intelektualnog vrenja. Već za vrijeme školovanja u Shao on se vezao uz mislioce oko časopisa Nova mladež. Sada je mogao biti blizu njih. Zgrade sveučilišta bile su sjeveroistočno od zabranjenog grada, gdje je još živio Pu Yi, zadnji kineski car. U blizini sveučilišta bile su novopodignute zgrade vladinih ministarstava kao i diplomatska četvrt. U tom dijelu Pekinga bio je i mali javni park gdje su se okupljali mislioci i oni koji su ih htjeli slušati. Mao dolazak u Peking poklopit će se s novim ključnim događajima u kineskoj povijesti. Jonathan Spence piše. Predsjednik Republike Yuan Shikai umro je 1916. nakon katastrofalnog pokušaja da se proglasi carem nove dinastije. Godine 1917. militaristi koji su podržavali manđursku dinastiju pokušali su na vlast vratiti cara Puija, ali to je onemogućeno savezom suparničkih ratnih vođa. Iste godine Sun Yat-sen vratio se iz izgnanstva u Japanu kako bi stvorio separatističku vladu u jugoistočnoj Kini u kantonu. Također te 1917. novi je premijer sklopio sporazum s Britancima i Francuzima da pošalje više od stotinu tisuća kineskih radnika kulija na bojišta Prvoga svjetskog rata u Europu kako bi pomogli u istovaru i prijevozu ratnog materijala, održavanju vojnih logora i uklanjanju leševa s bojišta uzvrat je Kina trebala dobiti natrag teritorije koji su pred kraj dinastije Qing bili dani Njemačkoj, ali kako zbog korupcije kineskih političara, tako i zbog posebnih dogovora zapadnih sila, većina je tih teritorija već bila obećana Japanu. Zbog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, Kina je barem očekivala da joj se vrate oni dijelovi koji su bili okupirani od carske Njemačke kada je na mirovnoj konferenciji u Parizu odlučeno da se ti dijelovi Kine daju Japanu, u Kini će izbiti nova pobuna. 4. svibnja 1919. godine oko 3000 studenata okupilo se u demonstracijama protiv odluka mirovne konferencije. Brzo su se demonstracije proširile i na druge kineske urbane centre. Pritisnuta tim demonstracijama, vlada je odbila potpisati mirovni sporazum. Ali nezadovoljstvo time nije prestalo. Za Maova to je bilo samo jedno u nizu poniženja Kine. Ono što se dogodilo 1911. a onda 12. sa osnivanjem Republike je jedan prijelaz Kine iz e, civilizacije koja je glumila naciju, konačno u e, Republiku koja bi trebala postati nacija, ali zapravo nije točno znala što to znači. I Otišli su napokon i e, Manđuri, ostao je Pui kao posljednji car, kao zapravo jedno nesretno, nesretna osoba malo u e, začoru, malo na nekoj vrsti kućne, kućnog pritvora, to se nije toliko ni bilo bitno, međutim e, nakon tog cijelog pokreta te revolucije Šinhaje, koja je bila prije e, antimanđurska, Kina dobija svoju republiku, a zapravo više nije sasvim sigurna što znači biti nacija. I tu se sad počinju intelektualci, prije svega Čendušju, koji je jedan od osnivača komunističke partije, javljati sa tim teorijama kak Kina treba biti nacionalistička prema vani, demokratska prema unutra. Dakle, demokratski rješavati svoje unutarnje probleme, a nacionalistički se postavljati prema vanjskim silama. Dakle, govorimo o jednoj zemlji koja je praktično ograđena od svijeta već i svojom geografijom, a onda i svojom cijelom povješću koja se odjednom pojavljuje u trenutku ili u kojoj se pojavljuje trenutak u kojem se treba definirati nacija i nacionalizam. I sa tim nepravičnim uh, ugovorima, sporazumima koje je Kina morala potpisati, bila prisiljena potpisati između ostalog zbog bokserskih ustanaka zbog kojih su zapadne sile tražile kineske reparacije, odnosno reparacije od Kine, je e, došlo do te varnice velikog nacionalizma pomiješanog zapravo sa težnjom ka modernizmom i modernom državom među intelektualcima koji su digli pokret 1919. godine. I to naravno je na mala također vrlo bitno utjecalo. On počinje razmišljati o Kini kao o naciji više nego kao civilizacija, ali ju nikada niti ne ostavlja i taj pojam civilizacije i temelja civilizacije nikada ne ostavlja potpuno sa strane. I dok se većina intelektualaca okreće ka buržoaskoj revoluciji koja zapravo se temelji na stvaranju građanskog društva što je Mao tse također i sam u prvo vrijeme zagovarao ili neću reći zagovarao još on bi je bio u poziciji da to zagovara ali je bio sklon toj struji Mao ostaje stalno prisutan u svim seljačkim bunama, u svim krizama na selu, u svim e, valovima gladi koja je bila učestala u Kini koja je u tom trenutku takozvani bolesni kazije i svača da se ništa neće promijeniti dok se ne promijeni selo. To su vrlo rana njegove spoznaje, naravno povezane i sa njegovim iskustvom iz djetinstva i od doma. I to stalno ostaje do kraja zapravo nit koja je dosljedna u tijekom cijelog njegovog života. Godine 1919. Mao je umrla majka. Na sprovodu on joj je održao dirljiv govor. Oca nije volio, ali majku jest. Do tada je Mao već izrastao u buntovnika, kojeg je opazio i general Zhang Jin Yao, moćni gospodar Hunana. Prije nego što će postati general sa završenom vojnom akademijom, Džang je vojničku naobrazbu, ali i svaku drugu, stekao kao bandit koji je pljačkao po Hunanu. Kada mu je umrla majka, Mao je još uvijek bio neoženjen. Bio je to još jedan od načina da pokaže prezir prema tradicionalnom kineskom životu. Do tada on se već etablirao i kao pisac – Maovi članci sve su više pogađali u srž onoga što je mučilo Kinu. Krajem te 1919. Mao će objaviti članak pod naslovom o samoubojstvu gospođe Zhao. Do tada je Mao već pisao o tome da se, ako se želi ojačati kineska država, mora iskoristiti energija kineskih žena. Samo s emancipiranim ženama Kina se može suočiti sa svijetom. Samoubojstvo gospođe Čao samo ga je potaklo na razmišljanje o položaju žena u Kini. Jonathan Spence piše. Mlada žena iz obitelji Zhao zaručena je bez svog pristanka za mladića iz obitelji Wu. Takvi dogovoreni brakovi bili su običaj u Kini. Ali ono što nije bilo uobičajeno kada je u pitanju gospođa Zhao, bilo je to što se ona tako žestoko protivila braku da si je prerezala grlo u nosiljci koje ju je nosila na svečanost vjenčanja u kuću budućeg muža. Nakon njezine smrti uslijedio je mučni spor obitelji Wu i Zhao oko toga tko ima odgovornost za pokapanje njezina tijela. Smrt gospođe Zhao bila je važno, napisao je Mao, jer se dogodila zbog sramotnog sustava ugovorenih brakova, zbog mračnog društvenog sustava, zbog negacije volje pojedinca i zbog nepostojanja slobode da se odabere supružnik. Ipak, Mao nije odobravao čin samoubojstva, čak ni u stanju najvećeg očaja. Ako se kinezi odluče ne suočiti sa stvarnošću, onda oni neće ništa postići. Ljudi se ubijaju zbog toga što im društvo oduzima svaku nadu, ali Mao je tvrdio da čak i u položaju potpunog beznađa, mi se moramo boriti protiv društva kako bismo vratili nadu koju smo izgubili. Moramo umrijeti boreći se. Godine 1920. možda se dogodila zadnja velika promjena u Maovom životu. Kasnije će američkom novinaru Edgar Snowu u intervju danom krajem 30. godina 20. stoljeća reći da je godine 1920. postao marksist. Koliko je to istina, pitanje je, ali činjenica je da je Mao bio jedan od 15 delegata na osnivačkom kongresu Kineske komunističke partije, koji je održan 1921. godine. Koliko Kažu njegovi biografiji, on zapravo Marksa nikada nije čitao, samoga Marksa nije nikada čitao, on ga je čitao iz druge ruke, dakle preko Lenjina. I njemu je Lenin trenutku naravno kada je napravljen Sovjetski savez i nakon Sovjetske revolucije njemu, je Lenin osnovni e, materijal na kojemu se marksistički da obrazuje, da tako kažem. I on prihvaća tu ideju da je proletarijat taj koji e, treba voditi revoluciju, ali uvijek ima, kao što sam rekla, tu jednu e, klicu dvojbe oko toga koji je to proletarijat. Koja je to uopće radnička klasa koja u tom trenutku postoji samo u Šanhaju u tak takvim minimalnim postocima u, odnosu na kinesko stanovništvo koje je bilo gotovo potpuno ruralno. I iako da, on prihvaća leninizam i inspirira se svim Leninovim spisima koje čita, e, Marksa zapravo nikada ne dotiče ozbiljno. Ono što njega više, gdje on više određen je kineska tradicija i posebno taoistička tradicija koja je autohtona kineska i filozofija i vjera i gdje on negdje kroz taj taj taoizam spaja sa marksističkom dijalektikom i veli da će neizbježno ono što je dolje mora doći gore, dakle da će seljaci neizbježno morati preuzeti vlast u svoje ruke i postati gospodari zemlje. I tu već on počinje zapravo na neki način e, tu taoističku dijalektiku implementirati i uplitati u začetke svoje teorije komunističke države. U petak 3. lipnja 1921. godine u Šangajskoj luci pristao je parobrod Aquila. Parobrod je isplovio iz Venecije i do Šangaja je putovao šest tjedana. Jedan od putnika koji se s njega iskrcao putovao je pod imenom Andresen. Imao nizozemsko državljanstvo. Philip Short piše. Imao je teško putovanje. Čak i prije nego što se ukrcao na brod, uhapšen je u Beču, gdje je pokušao dobiti vizu za Kinu. Nakon tjedan dana bečka policija ga je pustila, ali ne prije nego što su obavještene sve zemlje za koje je on imao ulaznu dozvolu u svojoj putovnici. U Kolombu, Penangu, Singapuru i Hong Kongu britanska policija postavila je straže na pristaništu kako bi ga spriječila da se iskrca. Nizozemsko poslanstvo u Pekingu zatražilo je od kineske vlade da ga ne pušta u zemlju, ali nije dobilo odgovor. Andresen je bilo samo jedno od imena koje je taj čovjek koristio. Bio je poznati kao Martin Ivanović Bergman, drug Filip, gospodin Sento, Joh Van Son i Maring, a pravo ime bile mu je Hendrikus Snelivet. Andresen je došao u Šangaj po nalogu komunističke internacionale ili kominterne. Nalog je bio jasan. Osnovati komunističku partiju u Kini i pomoći joj da stane na noge. U Kini čekao ga je Grigori Vojtinski koji je došao u siječnju po nalogu odjela za daleki istok Ruske komunističke partije bolševika. U lipnju te 1921. još će se jedan čovjek ukrcati na parobrod, ovoga puta na unutar kineskim linijama. Philip Short piše. Krajem lipnja 1921. Mao i He Shu Beng otišli su iz Changsha na parobrodu u velikoj tajnosti, kako bi se pridružili 11 delegata iz komunističkih skupina iz Pekinga, Kantona, Jinana, Šangaja, Tokija i Wuhana, kako bi sudjelovali na osnivačkom kongresu koji je potaknuo Vojtinski. Kongres je počeo 23. lipnja u učionici djevojačke škole u francuskoj koncesiji, koja je bila zatvorena zbog ljetnih praznika. Nisu bili prisutni ni Chen Dusiu ni Li Da U njihovoj odsutnosti sjednicama je predsjedavao Zhang Guotao, kojeg je Mao sreo dvije i pol godine prije, dok je još radio kao pomoćnik u knjižnici u Pekingu. Sne Livet i njegov pomoćnik Nikolski iz novoosnovanog ureda Kominterne u Irkutsku bili su prisutni na prva dva dana kongresa, ali onda su se povukli kako bi pustili Kineze da sami raspravljaju. Komunistička partija se osniva tek 1921. godine i on učestvuje u tom osnivačkom kongresu, međutim kao ne jako bitna osoba. Između ostaloga i zbog toga što se Sovjetski savez, odnosno Sovjetska komunistička partija koncentrirala na Kuomintang i e, željela razviti to lijevo krilo Komintanga prije nego što bi podržavala nekakvu komunističku partiju koja je tek u začecima. To lijevo krilo Komintanga još u vrijeme Sunja Cena, dakle prije nego što je Čankašek preuzeo vlast, je pripajalo i upijalo komuniste i zapravo im omogućavalo da imaju neku vrstu dvojnog članstva, da budu komunisti s jedne strane i članovi Kuomintanga koji će djelovati kao lijevo krilo posvećeno tim socijalističkim idejama, možda ne toliko komunističkim koliko socijalističkim, a komunistička partija Sovjetskog saveza nastoji iz tog lijevog krila razviti sebi srodnu i vjerojatno savezničku stranku ili u najmanju ruku ogranak vladajuće stranke. Ma opet kroz iskustvo na, dobro ste rekli, ne na mjestu gdje bi želio biti, ali na mjestu gdje puno uči i gdje puno vidi što se događa i koliko se što može promijeniti takvim e, sporadičnim, lokaliziranim pobunama, svača da sa Kuomintangom, pogotovo sa dolaskom Čanka Šeka nakon Sunja Cenove smrti na vlast, nema puno zajedničkog jezika i polako odvaja, bez obzira što je još uvijek trajala ta prva alijanca, odnosno prvi ujedinjeni front e, između Kuomintanga i komunista, on se polako odvaja i već postaje vrlo brzo nakon osnivanja komunističke partije postaje zapravo jedna struja za sebe. Kraje 20. i 30. godine su obilježene hapšenjem, protirivanjem komunista koji su e, hapšeni, ponekad ubijeni, ali češće protjerivani iz e, kineskih gradova, posebno i Šanhaj gdje ih je bilo najviše, na same rubove Kine. I kada se događa takozvani incident u Šijanu, kada jedan od e, komunista kidnapira Čanka i Šeka pokušavajući prisiliti Kuomintang da, se, da ostane na onim pozicijama i na onoj ideologiji koju je Sun yat ostavio iza sebe, tu se zapravo te dvije strane potpuno razilaze i od tada praktično više među njima nema nekakvog ozbiljnog e, suživota, da ne govorimo o sporazuma. Dogodit će se on još jednom kasnije, u vrijeme najjačih e, japanskih napada i antijapanskog rata. Pa je tu došlo do jednoga razdoblja suradnje i druge Ujedinjene fronte. Međutim, zapravo to je bila oportunistički potez komunista, više ne e, ni sa kakvim iluzijama da će oni ikada biti na ideološki jednakoj strani. Godine 1927. Čankaj Šek, zapovjednik komintanške nacionalne revolucionarne vojske, odlučio je obračunati se s komunistima. Između travnja i prosinca te godine većina članstva komunističke partije nestala je. Dio je pogubljen i zatočen, dio je napustio partiju. Preživjeli dio članstva povukao se dublje u Kinu. Mao se povukao u planine Jingang prije povlačenja sudjelovat će u neuspješnom pokušaju pobune seljaka koji je povela komunistička partija. Bilo je to nazvano jesenja žetva. Tu su pobunu bez većih problema ugušile lokalne snage podržane od zemljoposjednika. Mao je onda u planinama Jingang počeo razmišljati o svom položaju i mogućnosti velike promjene. I čovjek koji je tako prezirao tradicionalnu Kinu, koji je uživao u čitanju i bio najsretniji u knjižnici sveučilišta u Pekingu, počeo je kovati novu strategiju. Oslonac u revoluciji treba biti naseljacima, Revolucionarno djelovanje treba biti gerilsko i njega treba voditi crvena armija, vojna sila komunističke partije. Boraveći u Jiangxiu, Mao se detaljno upoznavao sa svijetom seljaka. Jonathan Spence piše. Mao je proučavao prodaju soli, ulja za kuhanje i soje. Proučavao je mesare i proizvođače vina, prodavače bilja, cigareta, kišobrana i vatrometa, izrađivače namještaja, vlasnike pansiona i kovače, popravljače, prostitutke. Promatrao je ritam lokalnih tržnica, relativnu jačinu raznih organizacija, raspodjelu bogatstva budističkih i daoističkih hramova i niz drugih svetišta i vjerskih udruženja, kao i aktivnih kršćanskih misionara. Mao je također pokušavao otkriti razine eksploatacije kako bi mogao točnije analizirati klasne napetosti. Izračunao je broj prostitutki u Wu i otkrio da ih ima 30 na populaciju od 2684 stanovnika. Tražio je siromašne seljake koji su bili prisiljeni prodati svoju djecu kako bi platili dugove i saznao je koliko su dobili za djecu i koje su dobi prodavana djeca. Dječak je prodavan za 100 do 200 juana, a njihova dob varirala je od 3 do 14 godina. Mao će u unutrašnjosti Kine provesti 22 godine, sve do 1949. kada će kao vođa pobjedničke partije u građanskom ratu osnovati Narodnu republiku Kinu. U tih 22 godine Mao će detaljno upoznati svoju zemlju. Ja sam negdje 80. godina intervjuirala jednog od najvećih kineskih filozofa Fang Yolana, koji je ovdje poznat po svojoj povijesti kineske filozofije. I bez obzira što je Fang Yolan bio prinuđen ponovno napisati tu povijest kineske filozofije zbog toga što ona nije odgovarala Mao Tse-tungovoj ženi i njezinim predstavama kako je ona treba izgledati, te je tako bio u nemilosti dosta dugo. Na moje pitanje koga smatra najvećim kineskim e, misliocem, on mi je odgovorio bez razmišljanja Mao tse Moram priznati da sam bila iznenađena, pitala sam ga zbog čega i on je rekao zbog toga što je on jedini doista svačao bit moje filozofije, a to je da je Kina civilizacija koja je oslonjena na zemlju. I od svih elemenata koji su u kineskoj eh, filozofiji elementi te kineske filozofske svijesti, zemlja je najbitnije. I dok se ne shvati da svaka promjena može se napraviti samo ukoliko se oslanja na zemlju i potječe od zemlje, ništa se neće dogoditi. Po prilici je tako malo svačao da njegovi supartici koji su ponavljam, svi bili vrlo e, viđeni intelektualci, veliki dio njih obrazovanih u inozemstvu. Oni su težili ka buržarskoj revoluciji, oni su težili ka građanskom društvu. I jedna struja komunističke partije se već tada odvaja, vrlo brzo nakon njezina osnivanja, koja ide ka seljačkoj revoluciji, koja ide ka tome da se seljaštvo proglasi revolucionarima i samom srži revolucije i tu je Mao tse zapravo napravio e, najveći korak koji ga je vodio ka svemu onome i svim e, vrhu koji, koji je držao poslije sve do svoje smrti, kada je prepoznao da je njegova ideološka, politička, revolucionarna i vojna baza seljaštva. Od travnja do svibnja 1945. u Jananu održan je sedmi kongres Kineske komunističke partije. U govoru na tom kongresu Mao je okupljenim delegatima ispričao narodnu priču o ludom starcu sa sjevernih planina. Philip Short piše. Pogledu s vrata njegove kuće smetala su dva vrhunca na jugu. Oni i njegovi sinovi uzeli su motike i počeli ih raskopavati. Dok su mu se drugi seljani rugali, ludi starac je odgovorio. Kad ja umrem, moji će sinovi nastaviti posao. Kada oni umru, bit će mojih unuka i njihovih sinova i njihovih unuka. Koliko god da su visoke, planine ne mogu više rasti i sa svakim zamahom naših motika one su sve manje i manje. Zašto ih ne bismo mogli raskopati? I kako je on nastavio s kopanjem, Bog je bio dirnut njegovom vjerom i poslao je dva anđela koji su odnijeli planine na svojim leđima. Mao je nadodao da su te dvije velike planine, koje poput golemog tereta more kineski narod, imperializam i feudalizam. Kineska komunistička partija dugo već kopa te planine i mora biti ustrajna u tome. Ako bude takva, Bog će joj se smilovati – Mao je nadodao da je naš bog kineski narod. Ako on ustane i počne kopati s nama, te dvije planine nestaće. Do kraja života Mao će biti uvjeren da je volja ključna stvar za bilo kakav pothvat. S godinama partija će imati dovoljnu potporu da sruši stari kineski sustav, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Imala sam prilike intervjuirati također i jednoga nepismenog, ostao do kraja života, nepismenog kineza koji je u vrijeme japanske okupacije, dakle 1937. godine odveden u jedan e, japanski rudnik gdje su Japanci vodili radnu snagu s obzirom da su njihovi muškarci bili uglavnom mobilizirani na širokoj fronti diljem Azije. Dakle, Kinezi su odvađani, odvoženi kao prisilna radna snaga i on nije bio ideološki ni po čemu određen. Vratio se nakon poraza Japana 45. godine u Kinu i imao je izbor otići u Gomintanšku vojsku ili u Mao vojsku. I nekome kao što je on, a takvih je bilo na desetine ili možda stotine milijuna, je bilo vrlo jasno da je jedina vojska, jedina stranka, jedina strana i struja koja, u kojoj je seljak kao što je on nepismen, a takvih je također bilo preko 80% stanovništva, može biti malo komunistička partija, a ne Kuomintang. Upravo na tim temeljima, odnosno na tim načelima je Mao uspio dobiti e, ono što je najbitnije u svakoj, svakom političkom projektu, a to je ta baza. I ta baza je bila daleko jača nego građanska ili intelektualna, intelektualistička, a da ne govorimo radnička na koju su se mogli oslanjati e, ove, ove druge struje tim prije što Mao nije bio zadovoljan i nije želio da se u E, veliku reformu, odnosno veliku revolucionarni preobražaj Kine miješa bilo koja druga strana sila i nikada nije bio previše sretan time što je posebno u potovnim godinama bio primoran oslanjati se na Sovjetski savez Staljina i Sovjetsku komunističku partiju. On je od prvoga trenutka imao dobar osjećaj specifičnosti kineskog društva, naravno onda i kineskih problema i te ogromne krize kineskog gospodarstva koje je trebalo najprije rješavati. U zimu 1927. godine Mao je u pokrajini Hunan pokušao organizirati seljake za ustanak. Tada je zaključio da će u vrlo kratkom roku nekoliko stotina milijuna seljaka u Kini ustati poput oluja ili tornada i bit će to snaga tako izvanredno brza i nasilna da ni jedna sila koliko god velika neće ju moći suzbiti. Treba će 22 godine da se obistini ovo predviđanje. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimila Jadranka Besednik. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.